María Luisa Sepúlveda estis pedagogo, pianista, violonisto, cantistino, esploristo y componistino. María Luisa enscribigis che la nacía Conservatorio de Música de Santiago en la hacho de De quin, quie si studis pianon che la itala profesoro Bindo Paoli, que si diplomigis sep iaro posti. Tie si ancau studis violonon, harmonion, componadon, contrapuncton, cae canton. Maria Luisa Sepulveda estis uno el la unuae virinoi quiu diplomigis pri musica componado en Chilio. Iaro in pli frue, en tiu ci sama institucio si estis nomumita pianistruisto por teno cion si ocupis prescau dun dudec jaroi. Ancau si instruis en sia propra lerneio, same ciel la lerneio priarta educado de Santiago, cie si instruis harmonion cae folcloron. Maria Luisa Sepúlveda estis forte concentrita pri musica educado. Tio conducis sin al creado de repertuario de vocai cae instrumentai didacticai vergoi useblei en la iunulara medio, pro cio si clare el estaris. Tia creiva laboro includas studoin por piano, kiel la infana amico, metodo por instrui pianon quiu havis grandan influon en Latinameriko. Vercoin por gitaro, nova gitar metodo, quiu estis metodo por lerni ludi per figuroi cae per musico sen instruisto, tiu ci verco havis plurain eldonoin. Ancau vercoin por harpo, cae orchestrain vercoin kiel exemple la cancion de las coruilas cae la trutruca. El estaras ancau siei lerneiai cantoi, pro quiui si ricevis premion de la Universitato de Chilio. Si formis tutte virinan orchestron, quiun si mem dirigentis en concerto. La membroi estis parto de la Nazia Conservatorio, cae lia iniziato estis successo. Tium jaron, per sia componaggio Boe, por piano, si gainis unuan premion en la musica concurso de la Zigzag Revuo. Si publicigi gin sur la pseudonimo Alfonso y Corvalán. Si el staris en diversai componai concursoi dum sia vivo, cae siei componajoi comenci circuli en naziei musicai publicajoi. Dum multa iaroi si estis la nura virino en la publica panoramo de cilia componistoi. Si ancau interesicis pri folclora musica esplorado, areo en el Taras la compilado kiun faris de popularaj cantoj en sia cancionero, verquita por cantado caipiano. piano. redactis poste redactis la vocho de la pasinteco, tras Reclamoy de Santiago y y folkloraj temoi kiuj inkludis transcriboin cae illustrajoin de la antiquae tradizioi de la strat vendistoi. Si ancau publicigis compilon de cantoi cae melodioi de la decnaguaiarcento. La assimilado quion Maria Luisa Sepúlveda faris de la popol musico por sia creiva compona laboro, estas caracteriza Tial, quelcae autoroi montras al si ciel naziisman componiston. Tamen, sia laboro estas pli vasta, cae ancau javas impresionismain, romanticain, cae avantgardain influoin. Maria Luisa Sepúlveda estas complexa figuro ene de la chilia compona panoramo che la alveno de la tute callarcento qui el alia componistino de sia tempo si componis grand formata in sinfonia in concerta au operetta in pezzo in tamen si havis technican competenton kai talenton qui al salgi crei arta in pezzo in ene de avangarda tona lingvo, same kiel taugai vercoi de heima circulado. Tiel, ene de la stile clera campo, ci mobigis inter la influo de Franza impressionismo cae creolismo, pro si autenta apreso por la urba cae camparana folcloro. En de vercoi bobas bonia aperi himnoi, quiel tiu de la unua tut virina congreso, pedagogiae scribajoi por instruado de piano, quiel tradiziae melodioi de camparana folcloro.